Oruoya rurungi muno esura yakatan Omsigazi Ninyija omundimiro yange munyanyazi mugole wange Ninchomboke amira yange nebirungo byange Nindya ekigabo kyange nobwoki bwange Ninywa edivai yange na matai gange Mulie batai bange mara munywe munywe munyoire inywe bagonzibwa ruo yarwakana omwisiki nkanagira kyonka omutima gwange tigwanagire ulira omugonzibwa wange nakomakoma omusigazi nkingulira munyanyazi mugonzibwa wange kaiba kange owange agobereere omutwe gwange gujobire orume eshoke lyange lijobire amatonyanga gekiro omwisiki nkabana ajuire kijwaro kyange na kukijwetenta nana abire amaguru gange na kugatoko izenta omugonzibwa wange yata omukonogwe achomeko yorwigi omutima gwange gwashemererwa nkayimuka kukingulira omugonzi bwawange emikono yange yatononamira ebyara byange biina amajuta gaamira nigagerera amikono yechomeko nkakingulira omugonzi bwawange kyonka akaba yakubukire yagenzire oro yangambire nkawukuka omwoyo nkamuyiga yiga kyonkati namuboyine nkamweta kyonka tiyamporoire abalinzi bakambona oro bali kugenda omukigo bakantera bamputaza batwara ebebo yange abalinzi abo beboma nimbahanaiza inywe bana ba Yerusalemu kamurabona omugonzi bwa wange umugambire oko engonzi zandamaiza abakazi omugonzibwa wawe nakizaki omugonzibwa ondijo iwe omurungi muno kukira abakazi bona omugonzibwa wawe nakizaki omugonzibwa ondijo kutunaiza otyo omwisiki omugonzibwa wange nayera omubiri nayengerera omubantu kakumi nayeshusha omutwegwe zaabu enchenkule muno Eishokerie yekinyerere niriragura kikona Amaishoge nigashusha obwiba obuli anchuro yamajuta gogize omumata gemirege. Amatamage ninka masima gebirungo nigatamirana akatacho. Eminwaye ninka lilia netonona amajuta gamira emikono ye esigirwe ezaabu ejwekirwe obubale bweguzi omubirigwe muino gonjoju ogusingirwe ogutonirwe obubale bwa safiro amaguruge nyomyo za arabasita zemereziibwe amisingi ye zaabu emishusireye ninkalebanoni mulungi nkemierezi inywe bana baraba Yerusalemu emigambire ye nenura muno murungi wena oguniwe mugonzi bwa wange maraniwe mutahi wange